Din uchun jonini fido qilganlar, muborak bu yo'lga tayyor bo'lganlar, Allohning amriga ijobat qilib, tog'utlar hukmini yakson qilganlar, din uchun jonini fido qilganlar muborak bu yo'lga tayyor bo'lganlar allohning amriga ijobat qilib tog'utlar hukmini yakson qilganlar bir qo'lda qur'oni bir qo'lda qurol qaytmaydi azmidan misoli bilol mashaqqat ko'pligi berolmas malol zolimlar tez kunda topurlar zavol bir qo'lda qur'oni bir qo'lda qurol qaytmaydi azmidan misoli bilol mashaqqat ko'pligi berolmas malol zolimlar tez kunda topurlar zavol Min uchun jonini fido qilganlar, muborak bu yo'lga tayyor bo'lganlar, Allohning amriga ijobat qilib, tog'utlar hukmini yakson qilganlar. Mujohid Allohning suygan askari, orzui shahodat qildi hanjari, Cihatta kan töktü alem serveri Şehitler yol aldı cennetler seri Mücahit Allah'ı sügen askeri Arzuyu şehadet kulda henceri Cihatta kan töktü alem serveri Şehitler yol aldı cennetler seri din uchun jonini fido qilganlar muborak bu yo'lga tayyor bo'lganlar allohning amriga ijobat qilib tog'utlar hukmini yakso qilganlar din uchun jonini fido qilganlar muborak bu yo'lga tayyor bo'lganlar Allohning amriga ijobat qilib, tog'utlar hukmini yakson qilganlar.